Iskay kah capítulo. Chakatasqa Cristomanta, Pablopa willakusqanmanta. Dios Diospa revelawasqanta ñuqa Willaco Jamuspaiga Kichik manam sumaqllaña IWANCHO nitaq hatun Hamcunawan kaspaiga kaspayqa, manam Mamantapas imamantapas yachaytaqa. aswanqa chakatasqa Jesucristullamantam. Qamkunamanmi hamurqani mana kallpayuq, manchakuymanta Dios manta willakuspayqa manam runakunapa yachayninman hinachu, nitaq sumaq rimayman hinachu ñichiyta munarqani. Aswanqa iñichirqaykichik chuya espiritupa atiyninwanmi. Qamkuna iñispaykichikqa, Diospa atiyllanwanmi iñinkichik. mana Dios ha manam runakunapa yachayninwanchu. Diosqa espiritunwan riqsichikusqanmanta. Yachaymantaqa rimaniku kabal iñiykupi allin takyaq Kaya Kay yachayqa manam Pai kay pachamantachu, nitaq kay pachapi kamachikuqkunamantachu. Paykunaqa tukuruqllam. Rimanikuqa Diospa revelasqan yachaymantam, ha pakasqa mantam. Chaitam manaraqpas Kaipacha unanchasqa kachkaptin Dios tantiarja Kancharik hina kananchikpaq. Manam mayqan kay pachapi kamachikuqkunapas Kaitaha yacharjachu. Yachaspankuqa manam hanaq pachapi chakatang mankuchu karqa. Bibliam nin. mi kuyaq Kunapach alistarja. Mana papas Manapipapas Mana Manapipapas mana piensas janta... Tukuy chaykunatam Dios riqsichiwarqanchik espiritunwan. Espirituqa tukuy chaykunata yachaspanmi Dios ...Dios sunqumpi kunatapas... Runapa piensas y yachan, kikin runapa Dios Chaynataqmi Diospa jankunatapas yachan, kikin Dios Diospa espiritullanta. pas ha. manam kay pachapi kaq espiritutachu, aswanja pa espirituntam, chaynapi Diospa kuyakuyninman hina, huasqanchikta yachananchikpaq. Ñuqaykuqa Dios pa Diospa espiritunpa yachachiwasqankuman hinam, manam runapa yachachiwasqankuman hinachu. Yachachinikupas, espiritumanta kaqkunatam, espiritupa yachachisqan rimaykunawan. Mana iñiq runakunaqa, manam chasking chaskinmankuchu Diospa espiritumanta kaqkunataqa. Paypaqa rikchakapun yanqapaqmi. Manataqmi intindinmanchu espirituman hina intindina kasqanrayku. Espiritupa yanapasqan runam ichaqa, juzganman tukuy imatapas. Paytam ichaqa manapipas mancho. juzganmanchu. Pitaq yachanman señorpa piensasqanta, pitaq atinman pay consejayta, ha-Kristu Cristupa pinsashqanman hinan piensanchik.